illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของภาวะตัณหาย่อมไม่ปรากฏ ก่อนแต่นี้ภาวะตัณหาไม่ได้มี แต่ว่าภาวะตัณหาเพิ่งมีต่อมาในภายหลังคำกล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ไกลๆควรกล่าว และควรกล่าวด้วยว่าภาวะตัณหาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย Because it is said a first point of craving for existence is not seen such that before this there was no craving for existence, and afterward it came to being. Still, craving for existence is seen to have a specific condition. พิสุทั้งหลาย อวิชาไม่ได้มี แต่ว่าอาวิชาเพิ่งมีมาต่อในภายหลัง คำกล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ไกลๆ ควรกล่าว และควรกล่าวด้วยว่าอาวิชชาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย Because this is said a first point of ignorant is not seen, such that before this there was no ignorant, and afterward it came to being. Still, ignorance is seen to have specific condition. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า ที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภาวะตัณหา คำตอบพึงมีว่าอวิชชานั่นเองเป็นอาหารของภาวะตัณหา I say, b e c u s that craving for existence has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for craving for existence, it should be said ignorant ที่สุดทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้อวิชชา ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลายห้าประการ เป็นอาหารของอวิชชา Ignorance too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for ignorance? It should be said, the five hindrances. พิสุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการนั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการคำตอบคือทุจริตทั้งหลายสามประการ คือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ The five hindrances too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the five hindrances, it should be said the three kinds of misconduct, that is, mental misconduct, verbal misconduct, and body misconduct. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ทุจริตทั้งหลายสามประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลาย สามประการ คำตอบคือการไม่สมรวม อินทรีย์ The three kinds of misconduct too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the three kinds of misconduct? It should be said, non-restraint of sense faculties. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้ความ ไม่สำรวมอินทรีย์ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คำตอบคือ ความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะ Non-restraint of sense faculties too, I say, has a nutriment. it is not without nutriment. And what is the nutriment for non restrained of the sense faculties? It should be said, lack of mindfulness and clear comprehension. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติ ที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่า การไม่ทำในใจโดยแยบกาย หรืออโยนิโส มนสิการ lack of mindfulness and clear comprehension too I say has a nutriment it is not without nutriment and what is the nutriment for lack of mindfulness and clear comprehension? It should be said, careless attention. ีิสุทั้งหลายถึงแม้ การไม่ทำในใจโดยแยบกาย ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ทำในใจโดยแยบกาย คำตอบบึงมีว่า ความไม่มีศรัทธา Careless attention to, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for careless attention? It should be said, lack of faith. ปิสุทธ์ทั้งหลายถึงแม้ความไม่มีศรัทธา ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบพึงมีว่า การไม่ได้ฟังพระสัทธรรม Lack of faith too I say has a nutriment it is not without nutriment and what is the nutriment of lack of faith it should be said not hearing the good Dhamma พิสุทธิ์ทั้งหลายถึงแม้การไม่ได้ฟังพระธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระธรรมคำตอบพึงมีว่า การไม่ได้คบกับคนดี Not hearing the good Dhamma too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for not hearing the good Dhamma? It should be said, not associating with good persons. ภิสุทธ์ทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละ ที่เมื่อการไม่คบกับคนดีเป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ได้ฟังพระสธรรมเมื่อบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์เมื่อไม่ทำไม่ในใจโดยแยบคายบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลายสามประการ คือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำนิวรณ์ คือเครื่องกลางกั้นทั้งหลายห้าประการ ให้บริบูรณ์เมื่อนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์พิสตุทัายอาหารแห่งอวิชชานี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ thus not associating with good persons becoming full fills up not hearing the good Dhamma. Not hearing the good Dhamma, becoming full, fills up lack of faith. Lack of faith, becoming full, fills up careless attention. Careless attention, becoming full, fills up lack of mindfulness and clear comprehension. Lack of mindfulness and clear comprehension, becoming full, fills up non-restraint of the sense faculties. Non-restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of misconduct. The three kinds of misconduct, becoming full, fill up the five hindrances. The five hindrances becoming full, fill up ignorance. Thus there is nutriment for ignorance, and in this way it becomes full. พิสุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม รั้นซอกเขาซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็ม อาหารแห่งมหาสมุทรสาครนั้น ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ วิสุทธ์ทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้วิชาและวิมุตตก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติคำตอบพึงมีว่าโพชงทั้งหลายเจ็ดประการ I say, Piku, that true knowledge and liberation have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the true knowledge and liberation, it should be said the seven factors of enlightenment. พิสุทั้งหลายแม้โพชงทั้งหลาย เจประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของโพชงทั้งหลาย เจ็ดประการ คำตอบพึงมีว่า สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการ The seven factors of enlightenment too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the seven factors of enlightenment? It should be said, the four foundation of mindfulness. พิสุทั้งหลาย แม้สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการ คำตอบพึงมีว่า สุจริตทั้งหลายสามประการคือความสุจริตทางกาย ทางวาจาและทางใจ the four establishments of mindfulness too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the four establishments of mindfulness? It should be said, the three kinds of good conduct, that is, bodily good conduct, verbal good conduct, and mental good conduct. ภิกษุทั้งหลายแม้สุจริต ทั้งหลายสามประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของสุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบพึงมีว่า การสำรวมอินทรีย์ The three kinds of good conduct too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the three kinds of good conduct? It should be said, restraint of sense faculties. ภิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้การสำรวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์คำตอบพึงมีว่า ความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ Restraint of sense faculties too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for restraint of the sense faculties? it should be said, mindfulness and clear comprehension. พิสูจน์ทั้งหลายถึงแม้ ความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่า การโยนิโสมนสิการ mindfulness and clear comprehension too I say have a nourishment they are not without nourishment and what is the nourishment for mindfulness and clear comprehension it should be said careful attention ภิกษุทั้งหลาย ถึงแม้โยนิโสมนสิการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการ คำตอบคือศรัทธา Careful attention to I say has a nutriment It is not without nutriment and what is the nutriment for careful attention, it should be said faith ภิกษุทั้งหลายถึงแม้ศรัทธา ก็เป็นธรรมชาติ ที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของศรัทธาคำตอบพึงมีว่า การได้ฟัง พระสัทธรรม Faith too I say has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for faith? It should be said, hearing the good Dhamma. พิสูจน์ตั้งหลายถึงแม้การได้ฟังพระสธรรม ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระสธรรมเ คำตอบคือ การครบกับคนดี Hearing the good Dhamma too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is nutriment for hearing the good Dhamma? It should be said, associating with good persons. ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละ เมื่อการคบกับ คนดีคือสับบุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์เมื่อการได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโยนิโสมนสิการ คือการทำในใจโดยแยบกายให้บริบูรณ์เมื่อทำในใจโดยแยบกาย อย่างบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ ให้บริบูรณ์ เมื่อการสำรวมอินทรีย์ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ สุจริตทั้งหลายสามประการ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดประการให้บริบูรณ์โพชงทั้งหลายเจ็ดประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำวิชาและบิมุตให้บริบูรณ์อาหารแห่งวิชาและบิมุตนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้.และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ thus associating with good persons becoming full fills up hearing the good dhamma hearing the good dhamma becoming full fills up faith faith becoming full fills up careful attention careful attention, becoming full, fills up mindfulness and clear comprehension. Mindfulness and clear comprehension, becoming full, fill up restraint of sense faculties. Restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of good conduct the three kinds of good conduct, becoming full, fill up the four establishments of mindfulness. The four establishments of mindfulness, becoming full, fill up the seven factors of enlightenment. The seven factors of enlightenment, becoming full, fill up through knowledge and liberation. Thus there is nutriment for true knowledge and liberation, and in this way they become full. เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยน้อยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม ครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆ ทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็ม อาหารแห่งมหาสมุทรสาครย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ Just when it is raining and the rain pours down in thick droplets on a mountain top, the water flows down along the slope and fills the cliffs, gullies, and creeks. These becoming full fill up the pools. These becoming full fill up the lakes. These becoming full fill up the streams. These becoming full fill up the rivers. And these becoming full fill up the great ocean. Thus, there is nutriment for the great ocean, and in this way it becomes full. ก้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อการคบกับคนดีคือสับบรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์ เมื่อการได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์ เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโยนิโสมนสิการ คือการทำในใจโดยแยบกายให้บริบูรณ์เมื่อทำในใจโดยแยบกายอย่างบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ เมื่อการสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ สุจริตทั้งหลายสามประการ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดประการให้บริบูรณ์ พอชงทั้งหลายเจ็ดประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำวิชาและบิมุตให้บริบูรณ์อาหารแห่งวิชาและบิมุตนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ so too associating with good persons becoming full fills up hearing the good dhamma hearing the good dhamma becoming full fills up faith. Faith, becoming full, fills up careful attention. Careful attention, becoming full, fills up mindfulness and clear comprehension. Mindfulness and clear comprehension, becoming full, fill up restraint of sense faculties restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of good conduct. The three kinds of good conduct, becoming full, fill up the four establishments of mindfulness. The four establishments of mindfulness, becoming full, fill up the seven factors of enlightenment the seven factors of enlightenment, becoming full, fill up through knowledge and liberation. Thus, there is nutriment for true knowledge and liberation, and in this way they become full. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี